فايدة لي قسن والله تعالى bizni ilmga va manfaatli ilmga o'zi muyassar qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo tarafidan biror narsani ziyoda qilishlikka buyurilmagan. Alloh taolo buyurmagan. Molimizni ziyoda qiling, umrimizni ziyoda qiling, futuhatlarni ziyoda qiling deb buyurmagan rasuliga. Magar ilmni ziyoda qilishlikka buyurgan. Rasuliga ilmni ziyoda qilgin Alloh deb duo qilishlikka buyurgan. Va qul robbi zidni ilma. Ayting Muhammad alayhisalom, ey Robbim, ilmimni ziyoda qilgin. Aytib o'tganidek, inshaalloh yakshanba inshaalloh ilm va uni ahamiyati va qanday qilib bu ilmni manfaatli qilib va bu bo'lib ham eng muhimi bu ilm o'sha avvalgilar qurgan bino ilm asosida bo'lgan va dunyoda mashriqi bilan mag'ribiga taralgan ilm asosida qurilgan bino islom binosi va qanday qilib o'shandek avvalgilarga o'xshab binoni shakllantira olamiz va o'sha avvalgilar qurgan bino ilm asosida bo'lgan ekan, biz ham qanday qilib o'sha narsani amalga oshiramiz. O'sha xususida bir necha darslar inshaalloh tashkil qilamiz deb va'da bergan edik. Bugun inshaalloh e'tiboran birinchi dars hisoblanadi. Bugun ilm ahamiyati to'g'risida inshaalloh ozgina suhbat qilamiz. Ahammiyatul ilm. Ilm ahamiyasi Insonlar davrlarida tarixga nazar qilsangiz, har bir narsani o'zini ahamiyati bo'lgan. Xuddi hozirgi kunimizda eng ahamiyatli narsa taraqqiyot va taraqqiyot orqasidan o'sib borayotgan texnika deymizmi? Xullas kalom bu sohalarda o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Va bu sohani egallagan dushman kofirlar bo'lsin, g'arb bo'lsin, o'zini himmatini, bor himmatini shunga bag'ishlashdi. Va bor o'zida bo'lgan energiyani sarflashyapti. Bizni tariximiz mag'ribdan mashriqqa dong taratgan islom bilan. Va bu islomda asosi ilmga qurilgan va o'sha davrdagi ilm ahamiyati va insonlar kishida kishilardagi bo'lgan himmat o'sha ilmni ahamiyatini juda to'la to'kis egallagan. Shuning uchun eng oliy darajaga chiqdi tarixda. To'g'rimi? Mag'rib bilan mashriqqa yetdi islom. Islom deganda dunyo islom mujohidlaridan qaltirardi. Mana yaqin uzoqqa ketmaylik. Yaqin tariximizda eng oxirgi islom xulofatlaridan eng oxirgisi bu Usmoniylar xalifasi. Usmoniylar xilofati 1400 1924-yilda suqut qilgan, yiqilgan. Lekin 1424-yilgacha agarchi zaif bo'lsa ham boshqa kofir mamlakatlarga so'zi o'tadigan edi. So'zi o'tgan edi. Endi undan oldingi xilofatlar, Umaviylar bo'lsin, Abbosiylar bo'lsin va ashab Rasululloh sollallohu keyingi davr bo'lsin, hammasi so'zi o'tadigan xilofatlar edi. Va ya'ni islomimizni so'zi o'tadigan edi. Hamma kofir qaltirar edi va bu va bu xilofatni asosi ilm ustiga qurilgan Shuning uchun bugun inshaalloh bugungi avvalgi majlisimiz ilm ahamiyati to'g'risida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda avvalgi risola, risolatni avvalida, ya'ni bu Rasul vasallamga nozil qilingan Qur'oni Karimni avvalgi 5 oyati nima bilan boshlandi? Iqro. Iqro degani nima degani? O'qi. Ilm degani. 5 oyatda Alloh subhanahu va taolo mushtaqotlar bilan, ya'ni ilm mushtaqotlari bilan. Iqro ham mushtaq, ya'ni ilm. Ilm mushtaqotlari bilan 5 ta narsani zikr qildi. 5 oyat ichida 5 ta ilmga tegishli bo'lgan narsa. birinchi nozil qilingan oyatda nozil bo'lgan oyatlar 5 oyat. Bu 5 oyat ichida 5 ta ilmga tegishli narsa bor. Bu ilm ahamiyati. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram allazi allama. Uchinchisi bil qalam. Qalam ham ilm mushtaqotlaridan. Qalam nimani yozadi? Ilmni yozadi. allamal insana ma lam ya'lam. 5-inchisi. Birinchi nozil qilingan oyatlarda Alloh subhanahu va taolo 5 marta ilmga targ'ib qildi. Bu oyatlar hammasi ilmni ahamiyatligiga ishora. Ishora xolos. Ilm eng ahamiyatli ekanligiga. Qo'ying Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu oxirgi payg'ambar ekan. Rasululloh Alloh subhanahu va taolo avvalgi payg'ambarga ilmni o'rgatdi. Balki avvalgi yaratilgan odam salom ilm fazilati bilan ming yillab qiyom turgan, ming yillab sajdada turgan farishtalardan bitta ilm fazilati bilan sajda qilindi. To'g'rimi? odam alayhissalomga farishtalar sajda qilintirdi nima uchun ilm fazilati bo'lganligi uchun shu xolos va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك <clears throat> لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ترى آيات بيش آيات alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni farishtalar odam alayhissalomga farishtalarda sajda qildirildi qilishga buyurdi. Odam alayhisolamning fazilati ilm bo'lganligi uchun. Mana bu 4 oyatda Alloh taolo ilm kalimasini, ilmni 8 marotaba takror qildi. 4 oyatda. Bular hammasi ilmni ahamiyatligiga dalolat qiladi. Odam alayhisalom bu payg'ambarlardan balki eng birinchi yaratilgan narsa ham qalam. Qalamni yaratgan Alloh subhanahu va taolo. Hadis sharifda Rasul bayon qiladiki, 500 500 ming yil oldin Alloh subhanahu va taolo yer osmondan yaratishlikdan oldin 500 ming yil oldin qalamni yaratdi. Qalam ham ilm mushtaqotlaridan. Bular hammasi ilmni ahamiyatligiga dalolat qiladi. Ilm juda ham juda ham muhim. Ilmsizlik eng yomon razolat narsa, ilmsizlik. Ilmsizlik, jaholat Makka mushriklarini Allohni qo'yib toshga ibodat qilishlikka olib bordi. Ilmsizlik bashariyatni Allohni qo'yib mollarga ibodat qilishlikka olib bordi. Ilmsizlik insoniyatni Allohni qo'yib insonlarga ibodat qilishlikka olib bordi. Jaholat eng yomon narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ilm borasida va mushtaqqotlar bilan ilmga tegishli so'zlarni hammasi bo'lib Alloh taolo Qur'oni Karimda 779 marotaba ilm so'zini va ilm mushtaqqotlarini takror qildi. 779 marta. Ya'ni taqriban hisoblab chiqadigan bo'lsak 114 ta oyatga har bir 14 ta suraga har bir suraga 7 tadan katta kichkina suralar bor. Endi hisob, umumiy hisob. Har bir surada 7 marotabadan ilm takror qilindi. Alloh lafzul jalola Qur'oni Karimda eng ko'p ishlatilgan kalima undan keyin ilm kalimasi turadi. Bu hammasi ilm ahamiyati va ilm zarur ekanligiga dalolat qiladi. Ilm sharafi mutlaq dunyo oxiratdagi sharafini tugab gapirib adosiga yeta olmaymiz. Bu dunyodagi sharaf oxiratdagi sharaf. Alloh subhanahu va taolo islom o'zi aslida islom bizga katta ilm manbai. Katta ilm xazinasi. Alloh subhanahu va taolo islomdan oldingi holatni islomdan oldingi davrni jahiliyat deb nomladi. Islomdan keyingi holat ilm davri. Afa hukmal jahiliyati yabghun. islomdan oldingi davr jahiliyat davri, ya'ni ilmsizlik davri. Aytib o'tdik, ilmsizlik insonlarni qaysi darajaga olib bordi? Toshga ibodat qilishlikka olib bordi ilmsizlik. Aqlsiz deb bo'lamidi? Abu Lahabni aqlsiz deb bo'lmas edi, lekin ilmsiz bo'lganligi uchun toshga ibodat qildi. Umar ibn al-Xattobni aqlsiz deb bo'lmas edi, lekin ilmsizligi toshga ibodat qilishlikka olib bordi. Oxiratdagi sharafli oxiratdagi sharafi Alloh subhanahu va taolo insonga jannat berishligi va bu ilm ahli jannatga oson kirishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة alloh subhanahu va taolo bu ilm yo'lini tutgan kishiga jannat yo'lini oson qilib qo'yishligi bu sharafli holatiga yetarli bo'lgan narsa. Bunaqa ilm sharafi to'g'risidagi oyat, hadislar juda ham ko'plab zikr qilingan. Endi odam alayhisalom aytib o'tdik, ilm sharafi bilan, ilm fazilati bilan farishtalar dan oliy bo'ldi, balki farishtalar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan sajda qilishga buyurilgan bo'lsa, endi odam alayhisalomni avlodlari avlodlari ilmni tashlashligi bilan xor insonlarga aylanadi. xor insonlarga aylandi. Umumiy qoida bor dunyoda. Ilmsizlik davlat miqyosida aytaman. Ilmsizlik davlatni yuqori darajasiga darajaga olib chiqmaydi. Mujtamoani ilmsizlik bilim bilan boshqarilgan mujtamo dunyo miqyosiga va katta hukmron miqyosiga olib chiqilmaydi. Ilm bu umumiy qoida. Endi ilmni maslak qilib, ilmni o'ziga manhaj qilib olgan har qanday tuzum, xoh kofir tuzumi bo'lsin, xoh musulmon tuzumi tuzumi bo'lsin, bu tuzum yuqori darajaga ko'tariladi. Islom ahli ilm yo'lini tashladi. kofir ahli ilm yo'lini ushladi. Hozir qaysi ahl, qaysi taraf yuqoriroq? Kofirlar, chunki bulardan maslaki ushlagan yo'li ilm. Har bir sohada ilmni har bir sohasida yuqori ko'rsatmalarni ko'rsatdi. Shuning uchun bular nima bo'ldi? Hukmron bo'ldi. Islom ham hukmron edi, qachoniki o'zini maslagini ilm qilib olganda biror bir narsa yo'qki ilmsiz bo'lar ekan bu narsa sahih deb e'tibor qilinmaydi xoh hatto aqida ilmiga ham aqidaga ham ilm kerak bo'ladi fa'lam annahu la ilaha illalloh Alloh subhanahu va taoloning yakkaligini bilishligi uchun ham ilm kerak muvahhidman deb Alloh taolaga ibodat qilyapman degan inson ibodatini qay darajada qilayotganligini bilmaydigan bo'lsa, shirk qilayotgan bo'lishligi mumkin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Balki jihad mujohid agar ilm asosida jihad qilmasa zalolat bilan jihad qiladi. Balki bu jihad bilan islomdan chiqishligi mumkin. Mujohid. Mana bizga tegishli bo'lgan narsa. Ilmsiz jihad insonni dindan chiqarishligi mumkin. Xavorijlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xavorijlarni sifatida hadislar rivoyat qilgan. Lekin xavorijlardagi islomga fidokor, islomga o'zlarini qurbon qilgan mujohidlar tarixda o'tmagan. Xavorijlarda. Aytib o'tdik, ilmsiz jihad gohida zalo balki dindan chiqarishligi mumkin insonni. O'zi mujohid bo'lgan holatda balki ixlos bilan jihad qilar. Balki shu narsani qalbidan muxlis bo'lgan holatda jihad qilar, lekin ilmsiz bo'lganligi uchun, ilm asosida bo'lmaganligi uchun balki dindan ham chiqishligi mumkin. Bu mujohid. Xavorijlardaqa islomga fidokorlar bo'lmagan tarixda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni namozini, bularni ibodatini, bularni tuyayotgan ro'zasini eng balat qildi. Lekin dindan yaxshiligi shunday ibodatlar bilan, shunday kuchlik ro'zalar bilan, shunday kuchlik islomga fidokorlik bilan dindan juda ham tezda hattoki kamon o'qdan uzilgan holatga o'xshab tez dindan chiqib ketishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat qildi. Nima uchun ilimsiz? Ilimsizlik shu darajaga olib bordiki, Abdurrahman ibn Muljim Ali roziyallohu anhu ni qatl qildi. Va bu qatl qilishligini ibodat dedi. Ali roziyallohu anhu ni qatl qildi va buni ibodat dedi. Va Allohga yaqinlik dedi. Mana ilmsizlik jaholatni oqibati. Demak, biz ilm ahamiyatini bilishligimiz kerak. Xosatan talabalar. Ilm ahamiyati. Ilm bo'lmas ekan jihod ham sahih bo'lmaydi. Ibodat ham sahih bo'lmaydi. Va mujtama' qurilayotgan, kelajakda inshaalloh qurilishligi ko'zda tutilayotgan mujtama' islom binosi sahih tuzilmaydi. Sahih qurilmaydi, balki yiqiladi bu. Kim tushunyapti? Hamma tushunyaptimi? O'tgan darsimizda kelishgan edik-a? Taqlidlar to'g'risida. Hamma istisnosiz aytdik. Istisnosiz aytgandim. Balki bugungi kunga kelib bir hafta davomida istisnolar vujudga kelgandir. Bu degani, ya'ni hamma madrasadagi talabalar 16 ga kirsam, u shu ta'lim o'tsam shu madrasadan chiqib ketsam degan fikrda yurgan talabalar dedik. Endi istisnolar bormi? Ya'ni bir hafta davomida biror bir islom shaxsiyatlariga taqlid qilib men o'shanday bo'laman deydigan talaba bormi? Talaba paydo paydo bo'ldimi? Qo'lini ko'tarsin, kim paydo bo'ldi? Kim Xolid ibn al-Valid bo'lmoqchi? Hech kim bo'lmaydi. Hech kim Xolid ibn al-Valid. Kim Ibn Taymiya bo'lmoqchi? Biror bir talaba bormi? Biror bir islom shaxsiyati bo'lishlikka niyat qilgan bir hafta davomida. Bittay bor, men deyapti degan ovoz chiqmayapti. Qo'lini ko'tarsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis farishtalarga shunday xislatni farishtalarda bo'lgan xislatni aytib o'tdiki, farishtalar sizlar aytayotgan narsaga amin deb turadi dedi hamma yana o'sha bir hafta oldingidaqa bir 16 e, yoshga kirib ta'lim yurtida chiqib ketsa shunaqa holatdami hali ham yo biror bir talaba bormi kelajakda bir islomga xizmat qilaman degan haqiqiy ilmi bilan jihodi bilan bormi kim qo'lini ko'tarsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitta uxlayapti, ikkita uxlayapti. Bular vallohu alam. Siz qo'lingizni ko'tardingiz, ha? Kim bo'lmoqchisiz? Kimga taqlid qaysi insondaqa bo'lmoqchisiz islomga xizmat qilib? Men Xolid ibn Validga o'xshayman. Mashalloh. Xolid ibn Valid bo'lmoqchisiz a yaxshi siz kim bo'lmoqchisiz ya bu narsa qiziq tuyulishligi mumkin lekin bu narsa tagi bor narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarni yig'ib ashablarga o'tgangi oldin o'tgan solihlarning qissalarini o'tgan solihlarni xususiyatlarini gapirar edi shu o'rinda o'zgartiruvchi kishilar to'g'risida ozgina gapirsak. O'zgartiruvchi kishilar. O'zgartiruvchi kishilar deganimizda bir narsani shunday e, g'isht sindirib qo'yadigan emas. Mutlaq jamiyatda o'zgartiruvchi kishilar. Islom doirasida oladigan bo'lsak, yomon narsani yaxshi tarafga o'zgartiruvchi kishilar bular birinchi payg'ambarlar bo'ladi. Payg'ambarlar hammasi ilm bilan sifatlandi. Bu sifat payg'ambarlarga yopishgan sifat bo'ldi ilm sifati. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda valutan ataynahu hukman va ilman. Lut alayhisalomni sifati ilmli, ilm berilgan edi. Musa alayhisalom Walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman va ilman. alayhisalom, Sulayman alayhisalom. Fa fahamnaha Sulaymana wa kullan ataynahu hukman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Va 'allamaka ma lam takun ta'lam. Va kana fadlullohi alayka 'azima. Balki jinlar ham ilm sifati berilganda oliy bo'lishligini bayon qildi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Naml surasini bilasizlar, to'g'rimi? Naml surasida Sulaymon alayhisalomga jinlardan bittasi men o'tirib turguningcha olib kelib beraman. Taxtni dedi. To'g'rimi? Undan keyin ilm berilgan jinlardan bir ilm berilgani nima dedi? Ko'z ochib yumguningcha men olib kelib beraman dedi. قال عفريت minal jinni ana atika bihi قبل an taquma min مقامك va عليه alayhi Amin. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Kitobdan ozgina ilmi bor. Bo'lgan jin ko'z ochib yumgunicha olib kelib beraman dedi. Mana ilmda ahamiyati. Va jamiyatni o'zgartiradigan kishilarda bo'lgan sifat ilmli bo'lgan sifatlar. Hamma payg'ambarlarda mana hissalarini ko'ringlar Qur'oni Karimda. Hammasiga ilm sifati albatta balki Alloh subhanahu va taolo Tolut qissasida ham Banu Isroilga nabiysi aytdiki, men sizlarga Tolut degan odamni qo'mondan qilib jo'natishlik deb aytdi. Qad ba'salakum Taluta malikan qissa da Tolutni jismi va ilmli ekanligini bayon qiladi. Banu Isroil pul borasida, meros borasida, mulk borasida gapirib turganda nabiy jo'natilayotgan Talutni ilmlik va baquvvat ekanligini aytadi. Bu holatda ham ilm zarur bo'lgan. Bu hammasi ilm ahamiyati qanday yuqori ekanligini ko'rsatadi oyatlar. Shuning uchun ilmlik bo'lishlik zarur va jamiyatni kelajakda islom binosini quradigan insonlar albatta ilm bo'lishligi, ilmli bo'lishligi zarur. Ilmni har ikkala turi. Har ikkala turidan mutaxassis bo'lishlik insonlar, musulmonlar zarur. Har ikkala ikkala turi deyapman, ilmni Haq dunyoviy ilm bo'lsin, haq diniy ilm bo'lsin. Zarur, zarur musulmonlar bo'lib ham mujohidlar ilmli bo'lishligi. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilmimizni ziyoda qilsin. O'zi manfaatli ilm bersin. Amin. aytib o'taman, ilm ahamiyatini oldin inson talaba mana bu yerda ilm ahamiyatini juda ham muhim ekanligini bilmaguncha ilm ilmga qiziqmaydi va ilmga rag'bat qilmaydi. Ilm ahamiyati juda ham muhim. Eng ahamiyatli narsa ilm. Ilmsiz hech qanday narsa bo'lmaydi. Aytib o'tdik, ilmsiz holatdagi mujohid gohida dindan chiqishligi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lgan. Mana xavorijlarning qissasini aytib o'tdik. Eng fidokor bo'lgan islomga, eng fidokor insonlar bo'lgan xavorijlar. Lekin jahilligi, ilmsizligi qay darajaga olib borgan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sizlardan iymon keltirgan va ilm berilgan kishilarni Alloh taolo katta darajatlarga ko'targan. Innama yaxshalloha min ibadihi ulama. Allohdan haqiqiy qo'rqadigan kishilar ham ulamolar. Shuning uchun ilm muhim. Ilm zaruriyki bo'lib ham bizning mujtamoamizga. Inshaalloh hammamiz ittifoqimiz ilm muhim ekanligiga, to'g'rimi? Bo'lay. Endi bir narsaga yana ittifoq qilaylikki, shu ilmni xolis rag'bat qilib olishlikka. Bir kunda bitta bir dona hadis bo'lsa ham ala sabil misal, misol tariqasida aytaman. Bitta hadis bo'lsa ham o'rganaylik. bitta oyatni ma'nosini, bitta kalima arab lug'atini bo'lsa ham o'rgan. bir ya'ni bir kunimiz foydasiz o'tmasin. kunimiz bitta foydadan xoli bo'lmasin. Bu talaba bo'lmaydi bo'lmasa. Al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-saylu ijtima'in nuqat. Bugun bitta narsa, ertaga ham shunga o'xshagan kichkina narsa o'rganib, o'rganib kuniga o'rganib inson ilm to'playdi. Ilmni eng saralarini to'playdi. Sayl, anhor dengizlar ham nimalar hisobiga dengiz bo'lgan? Tomchilar hisobiga tomchilar bilan to'planib dengiz bo'lgan, anhor bo'lgan, ko'l bo'lgan. To'g'rimi? Osmondan ko'l pop tushib turib ko'l bo'lib qolmagan. Bir tomchi bir tomchi bo'lib to'planib ko'lga aylangan. Bir kuninglar bitta foydasiz o'tmasin. Bu talaba bo'lmaydi. Va talabani eng zarur bo'lgan xislati axloqi. Axloq jihatdan fasod bo'lgan odamga ilm bormaydi. Ilm yuqmaydi. Aytib o'tgan Shofiy rahimahullohning gapini. Shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila al ma'asi. Ustozimga hifzimdan shikoyat qilib bordim. Bitta o'qishda yodlardim, ikkita o'qishda yodlab qoldim. Imom Shofiiydagi bo'lgan ilmga himmatni qarang. Bitta o'qishda yodlardi, ikkita o'qishda yotlaydigan bo'lib qoldi. Musibat. 10 ta o'qishdan yotlanmaydi, yotlamaymiz. Bal balki 100 ta o'qishdan yotlamaydigan insonlar, yosh bolalar bor. Lekin aytki, gunohdan chetlan. Alloh taoloning ilmi bu nur. Bu nurni gunohkor osiy kishiga bermaydi dedi. axloq va ma'siyat ilmni jal qilmaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda axloqli bo'linglar. Imom Malik rahimahulloh Abdurrahman ibn Hurmuzni ustozini 7 yil lozim tutgan. 7 yil oldida ilm o'qidi. 7 yil ilm o'qib, faqatgina Abdurrahman ibn Hurmuzni ilmi uchun o'qimadi, 7 yil axloqini o'rganishlik uchun 7 yil shogird bo'ldi. Bo'lsam unaqa kuchli emas edi Abdurahmon ibn Hurmus. Axloqi uchun 7 yil ustoz qilib tutdi oldida. Fasod narsalarni qilmaydi. Qiyomatdagi sharmandadan oldin bu dunyodagi sharmandalik yomon. Qiyomatdagi Allohning huzurida o'zi biladi kelma sharmanda qilish. Tushunarlimi? Alloh taolodan isti'ona so'rab, Alloh taolodan madad so'rab manfaatli ilm olishga harakat qilaylik. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinglashga bo'lsangiz, har